egunon guztioi ongi etorriak berrion saiora. Saiora. goizeko bederatziak eta bi minutu oraintxe bertan, hemen eh, berrio zarrien gure termometroak esaten du, iru gradu dauzkagula eta ba, lainoz beterik eh, ageritzaigu zerua eta badirudi gaurko egun honetan ere, euri pixka bat egin dezakela egunean zehar e, gehienezko temperatura bederatzi graduko izanen da gaur eta alaxe izanen da ostegunean ere bat eta bederatzi gradu arte arteko temperaturak izanen ditugu. Asteburura begira, badiru temperatura maksimoak, gehienezkoak eh, pixkatxo bat gora eginen dutela, maika amabi graduren eh, bueltan izanen dira, eta gutxieneko temperaturek berriz 0 graduen eh, inguruan. Gaurkoan e, berrion eh, magazin eh, honetan inauteriak izanen ditugu izpide eta batez ere edo bereziki ba, gure oso propio dugun ba, pertsonaje bat, e, txolin e, pertsonaia, E, horri buruz e, mintzatuko gara, alde batetik e, eh, Fermin Irigoyen e, kultur teknikariarekin eta Txolin pertsonaian oso aditua den horrekin. Eta baita Andoni Jimenezekin ere Txolinen kanta e, komposatu zuenarekin, berak bere esperientzia pertsonala kontatuko digu. Baina hori baino lehen en, gaztelaniazko albiste boletina entzun behar dugu eta horixe izanen da datozen eh, minutuetan eta gero itzuliko garan gure elkarrizketa tartearekin. Bien, y comenzamos nuestro repaso a las noticias más destacadas del día en eh, castellano y lo hacemos con eh, las noticias de Iruñerría y de Nafarroa. Vuelven a retirar la placa en recuerdo de José Luis Cano en Iruña. La placa en eh, recuerdo de José Luis Cano, muerto en la calle Calderería de Iruña tras recibir un disparo en la cabeza de un policía en 1977, ha vuelto a ser retirada de este punto del barrio del Casco Viejo, según informó Astuak 1936 1977 mediante una nota. Este organismo recordó que la placa en memoria de Cano ha sido retirada en numerosas ocasiones por policías municipales, pero que el pasado viernes, en pleno día, fueron agentes de la policía española quienes la quitaron. Suponemos que algo tendrá que ver la nueva delegada del gobierno, Carmen Alba. Eh, eso dijeron los miembros de Aztuac. Eh, eh, Alba precisamente pidieron explicaciones y mostraron su voluntad de volver a colocar la placa. El mismo día que retiraban el el recuerdo de Cano, familiares y vecinos de Ángel Berrueta, muerto por otro policía en 2004, pidieron al Ayuntamiento de Iruña que autorice la colocación de una placa en Martínez Pilicueta. Y las quintas jornadas feministas de mujeres abertzales tendrán lugar del 2 al 4 de marzo bajo el lema Amaika egiteko ari garan, Bilgune Feminista celebrará del 2 al 4 de marzo en Leitza la quinta edición de las jornadas feministas de mujeres abertzales, coincidiendo además con el décimo aniversario de este colectivo. En estas jornadas se trabajarán líneas como la reclamación de la independencia de Euskal Herria desde un punto de vista feminista, el análisis de otros procesos democráticos y la aportación de las mujeres a los mismos como Palestina, e Irlanda o El Salvador, la construcción de un modelo económico y social feminista y la práctica feminista de Bilgune. Según explicaron ayer en Iruña Miren Aranguren y Sayo Iraola, estas jornadas feministas se enmarcan en un contexto marcado por la situación de Euskal Herria, ubicada a las puertas de un proceso de normalización política y por la crisis económica ante la que consideraron imprescindible dar una respuesta. y os tenemos que dar cuenta de una detención eh, de cinco constructores y un abogado por fraude a la seguridad social. La Policía Nacional detuvo en Navarra a cinco empresarios y a un abogado como presuntos autores de varios delitos contra la seguridad social e insolvencia punible, ya que dejaron de pagar 455.352 euros en cuotas en las sucesivas siete empresas, eh, las empresas tanto promotoras inmobiliarias como firmas que se dedican a la construcción y reformas de viviendas fueron creadas desde el año 2008 y sus gestores principales eh, responden a las siglas de JMFM y AMSM, si bien también había, estaban participadas en eh, propiedad minoritaria por el resto de los detenidos. Fuentes de la policía indicaron que las empresas trabajaban en Navarra y que su delito se circunscribe al fraude con la seguridad social o con Hacienda, ya que pagaban a los trabajadores y cumplían con sus clientes los trabajos acordados. Según explicó la Policía Nacional en una nota, la trama consistía en eludir el cumplimiento del pago de cuotas por seguros sociales y cuando alcanzaban una determinada deuda, daban de baja a todos sus trabajadores y creaban una empresa nueva con otro nombre, pero con el mismo personal y la misma oferta de servicios. Y pasamos ya a las noticias eh, de Berriozar eh, y lo hacemos con una concentración en contra de los recortes en la sanidad pública. Será hoy miércoles a las 10 de la mañana eh, se celebrará, como hemos dicho, una concentración durante 10 minutos frente al centro de salud para protestar por los recortes en la salud pública. Y el Tribunal de Po por fin ha autorizado la extradición de Ernesto Prat. El Tribunal de Apelación de Po aceptó la entrega de Ernesto Prat al Estado español, donde se le reclama en virtud de una euroorden emitida por la Audiencia Nacional contra él. El dictamen se puede recurrir. Fuentes judiciales citadas por la agencia EFE han explicado que Prat, arrestado el pasado 25 de enero en Urruña, seguirá en prisión mientras se tramita su expediente en aplicación del dictamen de los magistrados de Po. Tiene cinco días para recurrir la decisión ante el Tribunal Tribunal Supremo, lo que prolongaría el proceso durante algunos meses. La Fiscalía de POM había solicitado el pasado día 7 su entrega a las autoridades españolas al considerar que la acusación de formar parte de Ekin era suficiente para justificar su traslado. Pratt vivía en Ipar Euskal Herria desde el año 2008 cuando esquivó la operación que la Guardia Civil llevó a cabo en septiembre y que se saldó con la detención de varios miembros de la izquierda Berzale en Nafarroa. Y hoy mismo se debatirán los presupuestos municipales en pleno. Estos presupuestos municipales para 2012 cumplirán hoy su último requisito antes de comenzar a aplicarse y es que a las seis y media de la tarde se celebrará un pleno municipal extraordinario para debatir y en su caso aprobar las cuentas para este año que ha presentado el equipo de gobierno de Navai y Bildu. Estos dos grupos cuentan con mayoría absoluta en el pleno por lo que resulta más que probable que los presupuestos salgan adelante, aunque está por ver si se acepta aceptan las aportaciones o enmiendas del resto de grupos. Además de la aprobación de los presupuestos, el orden del día recoge los siguientes puntos. La aprobación de la plantilla orgánica para 2012 y la oferta pública de empleo para el periodo 2012-2015. Y hablamos ya de los carnavales que ya están eh, aquí mismo a la vuelta de la esquina. Esta semana se van a celebrar y la programación recoge actividades durante varios días, aunque cabe señalar principalmente los días 17 y 18 de febrero, es decir, el próximo viernes y el próximo sábado, porque es en ellos cuando entra en acción el personaje de Cholín y la comparsa de chachos y gabachos que le acompaña. El viernes 17 esta presencia se dará en el recorrido entre el casco antiguo de Berriozar y Artica y el sábado 18 en el desfile de carnaval que comenzará a las 6 de la tarde en la Plaza de Gusquín. Os recordamos asimismo que del 1 al 16 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en el 2012 cuyo nacimiento se prevea para una fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día de inicio de curso. Las solicitudes podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar de 8 y media a 11 11 y media de la mañana, en la web municipal berriozar.es y en el teléfono 012. Y una vez cumplimentadas, las solicitudes podrán entregarse en el vestíbulo del ayuntamiento, también de ocho y media a once y media de la mañana. Y terminamos con una cita, una propuesta de los amigos de la montaña, la de subir a la cima del Baiza. Este monte de 1181 metros será el objetivo del eh, grupo Los amigos de la montaña Mendizaleac en su próxima excursión. La salida tendrá lugar el día 19, el próximo domingo, y partirá de la plaza de Guzqui a las 9 de la mañana. Y esto ha sido todo en cuanto al boletín informativo de hoy. Ahora seguimos con el magazine eh, Berrión en euskera. Si no estás, me traiciona su Tira eta lehen aipatu dugun bezala, e, iauteriak e, izanen ditugu izpide, e, berriozarko inauteriak, berriozarko tradizioak eta pertsonaiak eta horren guziaren e, inguruan hitz egiteko, hemen gure estudioan daukagu Fermin e, Irigoien, kaixo Fermin, egunon? Egunon. E, tira, berriozarrek baditu bere iauteri propioak eta bueno, beste toki batzutan ikusten ez ditugun kontutxoak ere eta Bueno, badago badukagu personaje propio ateré E, eh, lenik eta behin, agian ikus dezagun zer daukagun iauterietarako prestatuta, e, esan dezagun zein izanen den egitaragua eta gero sartuko gara, ba uranditan eta hasiko hasiko gara aipatzen, ba, zein eh, izan zen gure pertsonaje kutxuna, zein izan zen txolin eta eta kontatuko dugu pixkatxo bat e, berriozarko iauterian eren historia, baina dator aste honetan, aste honetan e, izanen dugu e, iauteria asteburu honetan eta aurre urrengo astearen aste artean, ez? Ala ah, da bai. Batez ere zera asteburuan ekingo diogu posina autoritako e, eh, e, eh, zera, pos, jarduerei ostiralean hasita, Hor, bostak aldera izango da aur, eh, jaialdi bat, erudotekak eh, eh, urtero antolatzen duena, horretarako donestebe plazan jarri dugun karpan, mhm. eta horren, horren segidan, zazpitardietan abiatuko gara e, berrezarko alde zaharretik, mhm. eta txolinen segizioa egingo dugu hortik eta artikaraino e, bertara joango gara, pues, e, zanpantzarrako jendeakin, e, musikariak, txatxoak eta lakoak, eta txorin izango dugu artikan, e, bere, berez, e, bere herria zena, Eta bertan emango dugu pues, herriari bueltatxo bat eta bertako jendearekin elkartu eta bueno, pues hor e, eh, nola bait eh, gustora egoteko modua izango dugu. Mm -hmm. hori izanen dugu beraz e, datozen egunetan, e, puskabiltza bat ere izan. Bai, bueno, bueno e, ere eta gero larun batean esatea ere, pues, bueno, aurrendako zera e, saio bat izango dugula eguerdi partean eguzki plazan, eguraldiak lagun, Eta seietan izango dugu berrirore txolinen segizioa, baina ja kasu honetan berriozarko karriketatik. Mm -hmm. Hor, e, zera, pos, maskara da hori egiten dugu, eta pos, or, e, eh, seietatik sortzietara pos, txolin berrirore, ere karriketatik ibiliko mhm. zaigu. Horrekin, es, eh, ja, bukaera emateko, es, egingo dugu e, txotxe bat e, karpa, arpatutako karpan, bertan dantzalditxoa, eta zezenzuzko batekin e, mm aimaiera emango diogu kontu mm -hmm. Ederki eta txolin, behin baino gehiagotan aipatzen dugu, eta, bueno, mm, jakin mina ere pizten zaigun hori izan zen e, txolin, eta, eta zergatik ateatzen da ilauteri garaian. Bai, pues, eh, txolin, benetazko pertsonai bat izan eh, zen, mm -hmm. mila sortzireunen bueltan bizi izan zena, eta gara gogoratu behar dugu, zera, frantxesek okupatu zutela lurralde guzi hau, eta orduan e, txolin beste batzuekin batera matxinatu zen e, frantxesen okupazioaren kontra, espozin mina generala, e, zera, e, ospetsuaren alde, Eta, bueno, esan behar dugu e, eh, Feliz hau berriogoitin sortua zela, mhm. eta gero ezkondu zela artikako neska batekin, eta pos, artikan bizi zela bertako alkate izatera ere ailegatu zen. Mm -hmm. E, txolin hau berriozarkoa ezbaldin bazen ere aukeratu genuen mila bederatzeun talarro gehieta zazpian e, zera, iauteritarako personaje nagusia izateko mm hiru ezaugarri engatik E, alde batetik, eh, euskaltegiak esan behar, da eh, egin zuela aukeraketa hau, eta lehenbailen esan behar da euskalduna zela. Mm -hmm. Euskara nagusia zela iruñerrian garaioietan, eta euskaltegiaren dako jakina kontu aipagarria eta bai, nagusia bai, eta bai, bai. ondia izan zen aukeraketa honetarako. Baina gero, iauterietan zergatik? Bos, txolin, goitizena da, eta nola baita eh, jarri zioten oso joergazalea eta parrandazalea <laughs> eh, zelakotz. Orduan, iauterietarako nahiko proposa, mhm. eta gero aipatutako beste zaugarri horrengatik. Gerrilleroa zela, mm -hmm. matxinatu zela, eta hori, orduan nahiko jokua ematen zuen badirudi, iauterietarako. Bai, badirudi, iauterietarako propio sortutako eh, personajea dela, ba, ba, baldintza guztiak betetze dituelako, ez? E, e, Euskalduna, え agian ez berri zarkoa, baina bai ingurukoa, eta eta juergazalea, parriondazalea, eta bueno, beraz, e, badirudi oso, oso aproposa e, iauterietarako, ez, ezakit, e, azkenea, beste, beste aukerarik bazegoen e, e, e, itxolin izan ez, baz, e, izan ez balitz, beste, beste aukerarik ere bazen euskaten. Bai, e, hor, e, zera, egon zen kontua e, txolin, edo bestela ezpeletatarren e, familia, bueno, jauntxoak izan dira e, mendeetan e, mm. hemen eta hoiek ere ba ziren e, eh, pos, propioa zirelakoz eta gainera nolabait e, txolinek ez duena guretzat nolabait e, alde zintzoa edo personaje ona dela mm-hmm. eta iauterietarako askotan pos, aukeratuak izaten direnak badira nolabait e, personaje bat kontra egin alko zaiona. Mm aukeratu genuen eta Hortik, e, bueno, bereala asmatu zen horren e, dantza eta kanta, mm-hmm eta baita gero pertsonajeak horren inguruan. E, alde batetik iauterietan sartuta gaudela, bere aldekoak nolabait, pues, txatxo zen bozorratu mhm. genituen, hori oso e, propioak mhm. baitira zera lurralde osoan e, pertsonaje hauek, baina gero hortik urte batzuetara konturatu ginen, zuzua gera, gertatzen zitzaigula, edo gertatzen zitzaigula iauteria, zeren guziak nolabait onak edo Onak <laughs> Behar genuen beste kaldea jarri, eta nortzuk eta frantxesa jarri. Baina kontra jarri altxatu bai bai zen matxinatu baitzen eta orduan gabatxoak atera genituen eta ja pos dantzan ere sartu genituen pertsonaje hauek eta ja nola baiteko jokua ematen digute mhm. alde horretatik. Baina gabatxoek ez e, txatxoen e, jantzia, txatxoen mozorroa mm, beste toki batzutan ere eh, ateratzen da eta badakigu nolakoa den badakigu gutxi gora bera nola egiten den, baina e, gabatxoen kontuarekin bai, bai bai gabatxoekin zerotik hasi bari izan zenuten mozorroak pentsatzen eta alakoekin, ez? Bai, alase da, azken finan pues, ikusten da nola lehen bailen izan zen e, pertsona personajea aukeratzea eta gero horren inguruan bestelako kontuak atera baita mm personajeak. Eta gero personajeei pues poliki poliki joan zi ginen Hansen esoilik arropaz bai-, baita ere nola baiteko ezaugarrietaz. eta bai, bai. hortan e, zera e, eh, eh, dira gure iauteria kortikonat eta beti ere aldaketaren bat edo beste egiten dugula baina hori da funtsa nagusia. Mm Ala ere naiz eta e, segizioa, desfilea eta bueno ba, Jolinen inguruan sortutako mitologia hori eh, nahiko berria izan, mm, badira ja urte batzuk, ez, laro geita zazpitik, <laughs> bueno, bintzat, eh, denbora igaro da, eta suposatzen dut, herriak berak, herritarrik, mm, dagoeneko ongi hartu dutela eta urte hauetan guztietan ba, ba, propio tzat hartu dutela, ez? E, bai. Lagoeneko eunka e, e, urteko tradizioa balitz bezala, ez? Bai, ala ematen du, nola pentsa, ia hogeita lau, hogeita bos urti direla, eta hoiek urteak dira, mhm. jende askoren bizi osoa dena ere. Mhm. Orduan e, askok ez dute jakinen noiz sortu zen, eta ematen du, berez e, inork sortu barik bertan zegoela. Mhm. Ez da hola, honek badu bere abia puntua, eta hortan ari gara. Ezin dugu esan gainera horren txertatua dagoenik e, eh, berrezarko jende guztiaren ariman mhm. nola -hmm. eta hortan ikusten dugu parte hartzea, pues, e, zera, pues, izaten dela gora beratxua. Mhm. Urte batzuetan, pues, e, jende gehiago biltzen dela horren inguruan, beste batzuetan gutxiago. Azken urte hauetan ikusten duguna da pues, eskolan nola ari diren lantzen eta aurrek eta eta hortan bai ikusten dugula pues, eta aukera gehien mhm. irauteko eta benetan e, pues, hori, nola eh, herrikoa eta herriak e, propio sentitzea pues, mhm. mantentzea. Baina beti ere nola bait bada mm, nolabaiteko borroka. Mhm. Esan mm -hmm. aldugu, ez zoilik berrez arremaizik, eta irun osoan iauteriak ez duela beste aldeko askotan duen e, mhm. indarra bai, eta, da, bai. eta txertatua egotea. Orduan beti ere nolabait e, hor txegabiltza borroka. Badiru di hemen e, apur bat hotzagoak garela, ez? Kale ateratzeko eta, bueno, ba hor e, juergan aritzeko, aritzeko, bai kantu, bai musikaekin, eta batez ere mozorriatuta ateratzeko atratzeak lotxa ematen digula, ez, eh, bai, askotan. Ikusten dugu hor, batez ere nagusien joera izaten dela, pues aurrak mozorratzea, baina mm-hmm. horiek ez. <laughs> Orduan, horrek eh, luze begira ematen duen bezua bada, eh, haunditan ez dela mozorratu behar. Ei, hain zuzen ere, jauterien antolatzaileek egiten duzuen deialdia da, bueno, ba, jendea mozorratu agertzeko, eta nolabait eh, ba, desfilearekin eta jauteriekin beraiekin bat egiteko, ez? Alase da, hori da gure betiko bor borroka eta e, asmoa eta hortan ari gara. Mm, azken finan ikusten dugu ere, pues, e, segun eta jendeak zenolako giroa sentitzen duen horren arabera pues, e, e, e, sentituko da deitu ala ez. E, ostiralean, txo, e, txolinen segizioa artikara joaten garela eta mhm. Hortan oso giro polita sortzen da. bere herria zelda eta bertakoek nola bizi duten eta hori. Orduan alakotan ikusten da, pos, hori, e, pues, e, giro hori ematen dela eta horrekin askita sobera aurrera egiteko. Gero, e, atentzio emantzean behin, e, nik e, txolinen segizioa ezagutu nuenean eta e, lenbizikoz ikusi nuenean, ba, panpina bera, ez? E, ez dakit, e, hilego <laughs> horria izatearena, edo hori horrek baldu e, e, arrazoiren bat, edo, edo zerbait. Ez, e, <laughs> horrela momentuan asmatu genuenean behar genuen nola baiteko pertsonajea eta eskura izan genuen lehenengoa <laughs> e, hartu genuen horretarako. Ez litzateke horrela osen izan beharko, baina alase da. Tira, e, baina... ala ere, kontatuko dizut sekretutxo bat. Ba- aldatu nahian gabiltza. Ah, aldatu nahian bai. zabiltza. Al, ah. batez ere alde batetik nahiko geizki dugulako zia da, mhm. egunen batean apurtuko zaigu guztiz, <laughs> baina beste kaldetik ere, pues hori, e, irudi hori aldatu nahi dugulakot Ez mhm. dugu gu inondik e, e, ikusten, duela bi mendetako iruñarriko pertsona, batek horrelako antza izango zuen <laughs> Orduan bestelako antza ematerako, eman nahian, ari gara berritzen. Baina, Aurten ez gara llegatu, baina e, zirutatzen dugu urrengo urte baterako izango dugula personaje berria eta horrekin lanketa berezi bat egin beharko dugu uh ze eregia da personaje bitxia dela onerako eta txarrerako baina bere bidea egin duela eta jendeak e, irudi horrekin identifikatzen duela hori da hori da bai bai identifikatuta dago baina suposatzen dut ere e, bueno ba benetako irudirik ez, ez dela existitzen eta bueno hor e, irudimen eh, handia beharko duzuela eta bueno ezakit iturri historiko horretara joko duzuen e, irudi hori e, <laughs> pixka bat eh, egiteko, ez? O? nola ere guk, eh, zera, ez dugu pertsona bat behar eoteritarako, e, baizik eta pertsonajea, orduan nola baita, e, zera, asmatuko dugu. Osongi. Eta bukatzeko, badago, lehen aipatu izan dugun puskabiltza hori, bada, beste tradizio bat, ez? Ez da txolinen, segi, ez du, segizioarekin e, baina bai, e, emengoa propioa den beste, beste tradizio bat eta da hori, ez, puskabiltzarena, aste artean egiten dena. Ah, Ala da, e, beti ere e, guk ezagutzen dugun urteetatik garizuma e, zera kristau ohitura baino lehenago egiten dira iauteriak batez mhm. ere eta aste artea da pos, garizuma aurreko azken eguna eta ez dut esango noiztik, baina bai zera, hemengo auteriak izan baino lehenago, alde zaharrean, soilik hemen berdozar alde zaharreko etxe osatzen zen e, datorkiguna. Mhm. Bada puskabiltza, etxe etxe, pues, e, gauzak eskatzen, eta batez ere otordu bat, askaritxo bat egin e, izateko gauzak mhm. eskatzen, e, eskatzen dela. Hor, musikaz lagundurik urtero egiten da, sumea da, ez du jende gehiegi parte hartzen, ez dugu bilatzen jende gehiagi <laughs> eh, parte hartzea, baina bere sinpletasun horretan eta ikustea posia inauteriak zertan datza, batez mhm. ere pos ondo pasatzea musika zalaiturik eta pos alba, alba da ere sabela ere betetzeaz, pos hortan era bat zertatua. Eh, mhm. E, hortan bai ere gustatuko dake esatea, naiz eta e, bada formula bat etxe eh, etxe es, e, eskean joateko erderaz baldin bada ere E, kutsu berezi bat duela. Eta bada, txistor, mistor, mm -hmm. longaniza, huevos, pani dinero. Mm erraz ikus e, antzeman daiteke zer eskatzen den, baina hor txistor mistor horretan bai. ere ikusten da nolabait e, euskal bai. jatorritik bai, datorren e, hitzak e, direla inork ez dugu jakin izan inoiz mistor hori zein den <laughs> eta beti hori eskatzen baina euskaraz oso, oso propioa da baita ere eta oso ohikoa da halako oh, errimak egitea ez Alasera, eh, bai. lehenbiziko hitzarekin gero aldaketak eta moldaketak egitea tira ba e, orain eta iauteriekin eh, jarraitzeko e, Andoni e, Andoni Jimenezekin hitz eginen dugu hain zuzen ere e, txolinen abestiaren egilea eta hori mm, orain bere alaxe izanen da, baina lehenbizi ba, musika, bat, musika piskatxo bat e, entzunen dugu eta bere alaxe gatoz. egin ez oztopoak handituz Taurera egin ez ezerk gaitu gelditzen Inork ez gaitu kinkitzen arro gaude garen azkaztizateaz Arba soek utzitako eredua eredu Iluso sabiatzen gara jaitzinera Ez denukan pentsamendu beltzak barnean daudela Juntziorek albo batera Sergi aurrera Independentzia Euskal gazteriak egin bezaltua Altsa gaitezen Gure nortasuna lau aizetara zabaltzen Independentzia Euskal gazteriak egin dakautua altxa gaitezen Beteko daguna, zeinetan gura metxak beteko dira Herri honen oskatasunaren aldeko indarrak bituz Noska txata mutiko lotuz lanera Pasibitatea gendituz, zapaltzaileak egurtuz Nostio patasuna, zel buruak lortuz Kaleak agoraztituz, burua sekulaz makuntuz Aien hain egi bihurtuz Independentzia, euskal gazteriak Ergin da koltua, altxa gaitezen Gure nortasuna lau aizetara zabaltzen Independentzia, Euskal Gazteria kegintako duak haitxan haiteket Gure nortasuna labaitetara zahaitzet Euskal Gazteria kegintako duak Eta jai giroan, jai giroan, e, txolinen eh, historia ezagutu dugu eh, Fermin e, irigoienekin, eta hain zuzen ere, orain, ba, e, txolinen kantaren egilea daukagu telefonoz bestalde, Andoni Jimenez, kaixo, egunon? Egun on, Jon. E, tira, ba, orain bertan eh, alde egin du e, Fermin irigoienek, berak kontatu digu, berak azaldu digu, txolinen mm. historia eta e, tradizioa noiz sortu zen, berak azaldu digu mila bederatzen, dalaro gehieta zazpian, hasi zinetela, eta bueno, hor e, Euskaltegiaren inguruan sortu zela, e, ba, bai. personaje erreala izan da, ba, horrekin, ba, iauterietako e, pertsonai bat sortzearena, eta e, zuri egokitu zitzaizun eh, kanta egitearena, edo nola, nola izan zen ba, txolinen abesti bat eh, egitearen ideia hori, nori okurritu zitzaizun? Bueno, ba, ni denbora, denbora enzan, ba, izan nintzen e, txolitzuriko txistularien, ba, bueno, talaren txistularia, mhm. Eta, bueno, pentsatu zuten, bueno, ni beti musiken munduan egon naiz, eta pentsatu zuten ditaz, ba, haber, zer egiteko horretaz. Eta, mhm azaldu e, eh, zein zen proposamena, zein zen eh, helburua hasi e, eh, i, bat bihurtzeko bakanta bat, mhm. baina e, behar zuten baita ere gero igual dantza sortzeko, azkenian dantza sortu zen, mm -hmm. txolin dantza, Orduan, mm, esan ziaten, ba, ba, izan behar zela, ba, pixkat martxosa edo mhm. lelo bat eh, pegadiza, ez, eh, <laughs> geratzeko, eh? Eta, bueno, bizpa hiru kantak egin dituen, eta, bueno, batek eh, hautatu nuen, eta e, kantatzeko badu sortziko ritmoa, mhm. eh? eta gero leloa, leloa kantatzeko, ba, martxa baten edo kalejira baten martxa du, ez? Eta, bueno, ez nahi sorotzen dozongi erreza edo saia zen, e, ari musikalaria beti horretaz agaude, eh, egiten duzu zerbait eta gero du esantako balio, eta bapatean ateratzen da eh, zer ondo, mm eta bueno, eh, bizpa bizpairu artean hautatu autatu nuen hori, eta bueno, azken pasatu nuen, errantziaten eh, Fernando Barrenak egingo uh zuela lea letra, eta bera komentatu zidan e, ba, mm, moldaketaren txiki bat egiteko, eta bueno, bion artean ba, eta eta azkar, eh, osea, ez den inbestorako, baina bueno, azkenean ateratzen e, kanta hon bat bai. Ateratzen kanta on bat eta hainbat urtez e, eh, iraun duena, ez? Ez dakit, espero zenuten eh, hogeita bost urteren buruan oraindik ere ba desfileak jarraituko zuela eta mm, barkatu, txolinek bai personajeak, bai kantak eta bueno, ba, onarpen handia izanen zuela. Ba, hori zen e, apuesta zen e, ba, oitur bat e, erakitzea, eta, bueno, ba, bai lortu genuela, bai. Uh mhm. -huh. bueno, ja, e, baita ere esan dezagun, ba, eskolaldetik hori bultatzen dela eta mm, egunero e, kantak e, ikasten dute, bai mhm. kantatzen, bai, E, dantzatzen, eta hori hori irauten da, bai. Mhm, eta suposatzen dut hori ere musikari baten dako pozgarri izanen dela, ez? Zuk bai, bai. zerbait. Bai. nik nik ez, nuen hori espero, baina <laughs> eh, bai bai, mm, suposatzen dut ja betirako geratuko denik eta bueno, e, ni posten naiz bai bai. Mhm. <laughs> Zuk ezagutzen zenuen e, Txolinen historia edo Txolin e, per, personaje errealaren historia? Eke ba, ke ba. ja, kontatu zeaten musika hori egiteko, kontatu ziaten historia nolakoa zen, e, eta bueno, sea sorpresan dioz, eta bueno, ez genuen pentsatu hain urbil genotela e, kurro, kurro jimeneden <laughs> bat, bai, Eta, bai. bueno, e, eta esan dezagun ere, e, umen aldetik, historia, guri historiatxo ezagutzeko, ba, da lehienda aproposamena. ez? Uh Mutil bat e, Euskalduna, e, parranderoa, bueno, ferminek errandu den bezala, mhm, eh. bai. eh, mm baina e, umeak beti galdetzen dute, eta bueno, eta frantzesa ze pintxatzen dute, eta frantzesa gehor e, mm, inauterian, mm. ateratzen e, frantzese banderarekin ikurrenakin, Eta, bueno, azaldu behar duzu, bueno, eske, hemen eh, egon zeiren eh, konkistatu bueno, kontatzen duzu historia, eta, bueno, berak eh, hori da, badu... gure historiako ba, batxoko bat ez dutela ezagutzen. Da. Bai, bai, badu, badu zentzu didaktikoa ere, bai, e, e, mi, bueno, ez, esan barnun mituak, baina berez historia erreala da, baina, baina, bai, bueno, bai, bai, bai, desfilea bai kantuarekin nolabait aurrek ere ikas, ikas dezakete. Tira, e, Andoni, ez dizugu denbora gehiago galaraziko, mil esker eh, gurean eh, izateagatik, e, ondo pasa, iauteri hauetan, ezakite <laughs> ongi biziko dituzu, nola, nola biziko dituzu, asteburu honetako iauteriak, hemen izan baina, Bye. Bai. bueno, e, ala baldin bada, ondo, ondo pasa, eta urrien arte. Ba, berdin eta mil esker zuei. Aio. Dale, aur. Bederatziak eta berrogeita lau minutu, amarrak izateko ordu laurden bat eh, falta denean, guk agur eh, esanen eh, dizuegu. Hauze izan da dena gaurko berrion magazinean. Berrion magazinean. Bihar hementxe izanen eh, gaituzue goizeko bederatzietatik e, aurrera eh, eta hori baino lehenago goizeko sortzi terdietan Euskarazko mm, informazio boletina ere eskeniko dizuegu. Orain berriozari irratiaren programazioarekin utziko zaituztegu. Beraz, bihar arte, ordur arte txintxoak izan eta ondo bizi, aio!